บุ๊กทูยี่สิบวินชีการสนทนาหนึ่ง conversa หนึ่งทำตัวตามสบายค่ะ fique à vontade ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ สินตาซีเอ็นคาซาคุณอยากดื่มอะไรคะโอคิเคเบเบคุณชอบดนตรีไหมคะกอสตาจิมูสิกาดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกค่ะ Eu gosto de música clássica. Nisso é CD ของดิฉันค่ะ Aqui estão os meus CDs. Você toca um instrumento? Aqui está a minha guitarra. คุณชอบร้องเพลงไหมคะ Você gosta de cantar? คุณมีลูกไหมคะ Você tem filhos? คุณมีสุนัขไหมคะ Você tem um cão? คุณมีแมวไหมคะ Você tem um gato? นี่คือหนังสือของดิฉัน Aqui estão os meus livros. ดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ Eu estou lendo este livro. คุณชอบอ่านอะไรคะ O que é que você gosta de ler? คุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะ Você gosta de ir ao concerto? คุณชอบไปดูละครไหมคะ